Rəqibim aldida egilməydi baş Qaysər mən dərdlərgə biri mən bərdaş Yelkəmni basim o azab dağları Arzuyum şu fəqət musulman yaşaş Raqibim oldida egilmaydi bosh Qaysar mandatlarga beriman bardosh Yelkamni basimu azob tog'lari Orzuyum shu faqat musulmon yashash o'zimning baxtini qur'ondan izlab hayotda bir umr pokliqni ko'zlab yiqilsam roziman haq so'zni so'zlab orzuyim shu faqat musulmon yashash O'zimning baxtini Qur'ondan izlab, hayotda bir umr poklikni ko'zlab, yiqilsam roziman haq so'zni so'zlab, orzuyim shu faqat musulmon yashash. Gezip çöllerini kıldım ben hicret Bu yolda tartsam onurgun muşakkat Men üçün beri bir kilimen gayret Arzuyum şu fakat musulman yaşar. Gezip çöllerini kıldım ben hicret Bu yolda tartsam onurgun muşakkat Men üçün beri bir kilimen gayret Arzuyum Arzuyum şu fakat Müslüman yaşaş Arzuyum şu fakat Musulman yaşaş Gözleymen fakat Allah rızası Bağdur zimmemde ümmet kısası Fakat la cihattur kalbim davası Arzuyum şu fakat Müslüman yaşaş Gözleymen fakat la Allah rızası Bağdur zimmemde zimmamda ummat qisosi faqatla jihoddir qalbim davosi orzuyum shu faqat musulmon yashash tilayman alloh din dinim va nusrat g'oyamdir faqat la tiklash xilofat bergin Alloh va jihad ta shijoat orzuyim shu faqat musulmon yashash Dileymen Allah din dinim g'a nusrat G'ayemdur faqat la tiklash xilofat Bergin Allah ma'a jihad ta shijoat Orzuyim shu 我送满月下西。